o dužnostima svakog čovjeka. I rekli smo da je svaki čovjek dužan izvršiti četiri dužnosti za svoga života. Da bi mogao mirno umrijeti i ahiret dočekati. Prvo, dužan je naučiti komu je gospodar, šta mu je vjera i komu je poslanik. Drugo, dužan je postupati u skladu s tim znanjem, Treći dužan je i druge pozivati kad bude naučio to. I četvrto, dužan je strpiti se na neugodnostima koje ga zadese. Dobro. Danas imamo jednu temu, a to je šta su dužnosti muslimana? Ovo su bile dužnosti čovjeka kao bića, bio vjernik ili nevjernik. Vjernik. Musliman, ne musliman. Ali šta su sada dužnosti muslimana čovjeka? Kažu naši učenjaci, svaki musliman je dužan, znači oni, kad kažu musliman, već je znači uradio ovo četvero. Ušao je u krug islama i mana. Šta sad onda uradi da bi izvršio svoju obavezu kao musliman? Mora uraditi troje. Prvo je, znati da nas je Allah stvorio, obskrbio, nije nas samim sebi prepustio, već nam je poslanika poslao. Pa ko se pokori poslaniku, ući će u džennet, koga odbije, ući će u džennet. Ovo je vrlo prosta jednačina onako na izglede. Znači, dužni smo znati da nas je Allah stvorio. Stvorio je nas i sve oko nas. Je li tako ili Imam dvojbe oko toga. Allahu haliku kulli šej, kaže Rašanu, Allah je stvoritelj svega. Da nas je obskrbio. Ovo sve što imamo na zemlji. Njive, vode, zrak. Obskrba je koga? Uzvišenog Allaha Đelešanu. I sad zamislite vi jednu stvar. Samo Allah, dragi, zna prije koliko vremena je stvorio zemlju. Je tako ili nije? A zemlja je mali dijelić kosmosa. Je tako ili nije? Koliko miliona godina je prošlo? Koliko generacija ljudi je prošlo? Nisu iscrpili sva dobra zemlje. Zato to nije Allahova obskrba? E sad, Allah je obskrbio svako svoje biće dovoljno. Ali desi se nekada da neka biće nepravednom raspodjelom dobara dovedu do određenih kriza kao danas što je slučajnica. Neki bogati ljudi, bogate zemlje crpili su bogatstvo siromašnih i bogati ljudi u državama crpe bogatstvo, odnosno novac srednje klase i ovo, tako da se formiraju dvije klase, mala klasa vrlo bogatih koja ne daje siromacima ništa, i velika klasa siromašnih koji ne mogu od bogatih dobiti ništa i to je nepravedna raspodjela. To ne znači da Allah nije dao obskrbu svima. Ona je tu, ali su je neki nepravedno presvojili sebi putem kamate, putem raznih otimanja i tako dalje i tako dalje. Dobro, znači nema dvojbe da nas je Allah obskrbio sve. Je u redu? E sad ovo ovdje nije nas samima sebi prepustio. Znači, Allah nas stvorio, dao nam sve za život, I sad nam je ukazao, nije na samim sve pustio da mi sebi formiramo kako mi hoćemo što hoćemo. Nego je tačno poslao poslanika i rekao, podučio nas putem poslanika što da radi. Ko se pokori poslaniku, ide u džanet. Koga odbije, ide u džanet. Zadaća poslanika bilo je da uredi dvije strane života. Prva je obredi. Mi to zovemo ibadeti. Znači, Allah prema, mi imamo obavezu prema Allahu kao našem stvoritelju da uradimo neke stvari kojim nas je zadužio. To je namaz, zekat, post, hač. Pa tako mi? Znači, tačno znamo, poslanik došao da nas poduči kako ćemo da se približimo Allahu Đelešanu, kako da obavimo to Allahovo pravo prema nama. Međutim, poslanik je imao zadaću da uredi međuljudske odnose. Međuljudske odnose. A njih ima tri skupine. Svi međuljudski odnosi u bilo kojim zemljama, u bilo kojim državama ne izlaze iz tri okvira. Ekonomski odnosi, bračni, a iz bračnih proizilaze porodični, porodice tu i tako dalje, i kazneni. Imaju ekonomske potrebe, jedni s drugim da trguju, da rade, da posluju i tako dalje, Islam ima svoj ekonomski sistem, utemeljen na poslanikovom učenju. Bračni, znamo da postoje propisi kako se ovaj, kako stupiti u brak, kako se razvesti i ostalo obavezim porodici i tako dalje. I kazneni. Uvijek ima ljudi koji će kršiti pravila. Pa sad, poslanik sa sredom je tačno definisao kakvi prekršaj zaslužuju kakvu kaznu i to je to. Ko se pokori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, prihvati ga u ovom dvome, ući će u džennet, ako ne, koga odbije, ući će u džennet. Je u redu? Dokaz za to je ajet koji malo što kaže inna irsalna ilaikum rasulan Kema erselna ila fir'auna Resula. Mi smo vama poslali poslanika, kao što smo Faraonu poslali poslanika, pa je Faraon odbio svoga poslanika, pa smo ga mi žestokom kaznom kaznali. Kaže Allah Žeša. Znači, kako god je Faraon imao poslanika Musa Musalica ili Mosija, kako je Faraon ga odbio, šta ga je snašlo? Propasno, obu i na A Musa mu je govorio da prihvati ga i da bi dobio spas i na ovom i na budućem svijetu. I stoga mi razumijemo da je <clears throat> put poslanika u stvari put spas. I da je put poslanika taj put koji čovjeka spašava. Ovaj, kako ljudi se nehajno odnose prema tome svemu, kao da životi koji žive nisu njihovi životi. I zato vjerujte mi, sve ovo ostalo što odvodi od poslanika sallallahu alejhi ve može biti šareno, može biti lijepo, može biti privlačno, ali nije u tome spas. Zato put spasa, put sreće je zaista u poslaniku. Pogotovo ovo vrijeme. Ovo vrijeme, poslanik sa sada mi najavio da od predznaka sudnijeg dana da će ljudi brzo umirati. Iznenadne smrti. I to je nevjerovatno kako, kako ljudi, prije čovjeka da umri recimo, pa se pa boluje, pa se obilazi oko njega i to je neki prirodan put. Ali te neke neprirodnosti koje se dešavaju u životu ljudi, Allah im daje tako iskušenje da se dešavaju i kod smrti i kod svačega i onda ljudi umiru iznenada i nemaju se kad ni pokajat, nemaju kad ni dugove vratiti, ništa. Ja imam jednu diskusiju Kako mi sad ovo možemo primijeniti posebno ovo pitanje međuljudskih odnosa u savremenim društvima kao što je ovo naše recimo, koje je sekularno društvo? Da li, da, li, da li vi vidite prepreku da se to primijeni taj jedan ovaj princip o kojem smo govorili u ovom sekularnom društvu? Da li je moguće poslovati danas ovdje u ovom društvu na, na islamskim osnovama? Po mom nekom viđenju, ekonomski sistem je u današnjem društvu najviše treće karata. Jer inače u islamu sve je u trgovini dozvoljeno u, tim, e, u ekonomiji, osim e, tri stvari. Da postoji kamata, što je vid izrabljivanja onog ono kome je potrebna pomoć, prevara, svaki vid trgovine koji je zasnovan na, na ugovoru koji sadrži elemente prevare nije validan u islamu. I treće, nepoznanica. U islamu su zabranjeni ugovori i transakcije i i, kupoprodaje koji sadrže neku nepoznanicu. Mora sve biti poznato. I kupcu i prodavcu. Dobro, ali u svakom slučaju čovjek sebi kaže ja ne ide ništa što je spekulativno, što je na, na tom nekom nivou i ostalo, osnovim samo na pravim vrijednostima. Znači, i tu postoji rješenje za to kreditiranje ako ne možemo naći kredit bez kamate. Treba je samo protražiti i ne treba od prve. Bračno pravo, mislim da ovaj zakon sekularni ne ograničava bračno pravo ničim. Znači, bračno pravo se može komodno uskladiti bez ikakvih problema sa islamskim. E, ostaje razvod, razvodi imaju određene ograničenja, ide pola, pola i ostalo, ali eto, šta bi, ako dođe do toga čovjek, ostaje ovo kazneno pravo, jer ovdje ima nešto zajedničko i nešto što nije zajedničko. Zajedničko je da ovo kazneno pravo uglavnom smatra da su djela koja podliježu kaznenom pravu isto što je u islamu. Samo što su kazne različite. Tako da u svakom slučaju musliman čovjek pro svoj život kao vjernik gleda da ne zapada u takva djela. A to kako će ga kazniti neko koji je preuzeo tu odgovornost, to će odgovarati pred Allahom za to. Neće cijelo društvo koje ne može utjecati na to odgovarati za to. Znači oni koji sude, oni odgovaraju za to snosu odgovornost, tako da čovjek sa tim praktično i nema nekih problema. Je tako? Dobro. Ovo je prvi dio, taj prvi princip. Drugi princip, što je muslima mora znati, je da Allah ne prihvata širk. Pa makar se radilo o meleku ili poslaniku. A dokaz za to je ajet u kojem Allah še kaže in Allah la ekvara nišrake vihi u ekvara madune delike ili miniša. Allah neće oprostiti nikome da čini širk a oprostit će grijehe koji su manji od toga ako me hoće. Znači, musliman mora znat da je širk stvar koja ne trpi kompromis. Zato kad su poslaniku sa Allahom došli i kažu njemu mušicu i u hajde da obožavamo tvoga Boga godinu, a naše godinu. Pa da napravi nekakav kompromis. Allah mu odmah objavljuje suru kulja je u kafiru, reci Muhammede o nevjernici. Ja ne obožavam to što vi obožavate, vi ne obožavate onoga koga ja obožavam. Niti ću ja obožavati ono što vi obožavate, niti vi ćete obožavati ono što ja obožavam. Vama vaša vjera minima. Vama vaša vjera minima. I to je završeno. Allah je dao svakom pravo da na ovome svijetu ispoljava vjeru kako misli i onda treba. Posle poslanika, rekli smo u prvom slučaju, podučio je ljude šta treba. Dao je ljudima pravo izbora, hoće li ga prihvatiti ili odbiti. Ali miješati to dvoje vjernici nemaju pravo. Znači širk, onaj ko čini širk na bilo kakav način ovih vjera drugih svih, njegova stvar, njemu njegova vjera, a nama ostaje naša vjera. Znači širk nije prihvatljiv ni u kakvom obliku, i kaže ne trpi kompromis, to je jedini grijeh koji Allah neće oprostiti. To je jasno rekao u svim knjigama, u svim objavama, pa i u Koranu na nekoliko mjesta. Šta je širk? Širk je da nešto što je isključivo Allahovo pravo pripišemo nekom drugom. To je definicija širka. Znači nešto što je isključivo Allahovo pravo mi damo nekom drugom. A Allahovih prava imaju četiri skupine. Znači sad učenjaci su posmatrali Kur'an, posmatrali su hadis i svih tih ajta i svih hadisa oni su zaključili da ono što je isključivo Allahovo pravo možemo srstati u četiri skupi. Prvo je jednoća bića, da ne postoji dva Boga ili više, da je božansko biće jedno, odnosno da je Bog jedan. To je prvo Allahovo pravo i kad bi neko rekao, u tome se krije problem kod kršćana što su rekli da je Isus, odnosno Isa, ali se nam odvojio se od Boga, odnosno dio Boga i tako dalje, na taj način postao drugo božanstvo. Iako to oni pokušavaju zapetljati, zamotati, pa i sami sebi ne mogu objasniti ponekad, pa stanu pa kaže to je tajna božanska i tako dalje i tako dalje, ali suština se svodi na tom da oni pored božanskog bića govore da postoji više. Ili pošto su mušici u Mekiji imali ili mali tipiće, ne znam, budiste, recimo što imaju bude i ostalo nešto tako. Božansko biće je jedno. To je jasno. Drugo, gospodarstvo. Šta znači gospodarstvo? Znači riječ gospodar. Gospodariti nečim, znači vladati u njime posve. Kažu da, da ovo gospodarstvo ima tri nekakva elementa iz kojeg se sastoji. Prvo je stvaranje, drugo je vladanje, bolje reći posjedovanje i treće je upravljanje. Šta to znači? Sad poslušajte. Znači, Allah gospodari kosmosom i svim stvarima, A to podrazumijeva tri stvari. Da je On stvorio sve. I dobro i zlo. Ko je stvoritelj šeitana? Allah će naša. Znači, On je stvoritelj i dobra i zlog. I, i, i, i zlog. I, <clears throat> i tame, i svjetla, i ljudi, i svega. Pa čak i naša djela, naše riječi naši osjećaj i sve to stvorenje koga posjedovanje. Ko posjeduje apsolutno sve u svemir? Pa ko posjeduje nas? Znači, mi smo njegovo vlasništvo. I zato nas on oživljava kad hoće, usmrćuje kad hoće. ne odgovara nikom za to. Je li tako ili Zašto to Allah Đelešanu radi? Zato što nas posjeduje. Razboli nas kad hoće, ozdravi nas kad hoće da nam dosta na fakije kad hoće, uskrati nam na fakije kad hoće. Zato što on nas posjeduje u potpunosti. Svaki naš atom. Dobro. A to što mi posjedujemo, to, to, to se smatra našim posjedom u odnosu na ljude. Sad ja i ti živimo na ovom svijetu, ti imaš svoj posjed, ja imam svoj. Odnosno ono što ja posjedujem, što ti posjediš. Auto koji kupiš je tvoje, tvoje vlasništvo. Ali to je između mene i tebe. Ali i ti i tvoje auto sa svim djelićima i svakim atomom tvojim pripadate kome. Jer to je odnos stvoritelj stvorenja, a mi smo stvoreni. I zato mi sve što imamo, recimo, da li je u islamu dozvoljeno čovjeku da spali svoj metak? Zašto nije? Ako je moje, što ga ne bi ja mogu spaliti? Zato što, u stvari, taj metak je Allahov, a dao ga je meni da upravljam njime samo. Ja ne mogu rasti njim što hoću. I zato mi je haram ako ga potrošim u nešto što je zabranio. Ili zabranio mi je da ga spali. Da ga da uništava. Lačano je zabranio da se imetak uništava. Tako je mi. Zato što je on pravi posjedovac. A mi samo upravljamo tim imetom. A među nama, među ljudskim, znači među ljudima, zna se ko šta posjeduje od ljubim. Upravljanje. Upravljanje se grana u dva pravca. Ovo dobro shvatite, ovo je jako bitno da biste razumijeli celokupan šarijet i sudbinu. Kosmičko, šarijetsko. Allah upravlja kosmički s nama. Da li smo mi imali izbora gdje ćemo se roditi? Nismo. Da ćemo se roditi kao muško ili žensko? Da smo imali izbora? Da li imamo izbora kad ćemo umriti? Da imamo izbora ne bi bilo nikad. Ali ne možemo, ne imamo izbora. Jel tako ili Ne pitamo se za to. E to je kosmičko upravljanje. Ako hoćeš da znaš koji dio tvog života spada u kosmičko upravljanje, samo postavi pitanje, da li mogu utjecati na to? Ako je odgovor ne, to je dio kosmičkog upravljanja Allahovog. Ako je odgovor da, onda to je šarijetsko i zato se snosi odgovornost. I mi nećemo snijeti odgovornost što smo se rodili kao bijeli. To što smo se rodili kao bošnjaci, što smo se rodili trite godine toga, to nas Allah neće ne pitati zato, zato što nismo, ne možemo utjecati na to, to je dio kosmičkog Allahovog upravljanja. Ali će nas pitat što nismo planirnici. Zato što je tu šedijetska naredba. I tu ima čovjek slobodu izbora. I zato slidi narada, odnosno kazna. Svaki kradljivac će pitan, biti pitan zašto je ukruo. Ne može reći što je dio kosmičkog Allahovog upravljanja, ne. Nego zato što je tu imao izbor i mogo je natrucit, mogo je ne ukrasti. Zato kad su jednog čovjeka doveli omeru, <clears throat> ukru nešto. Kaže ovo halifa, to je bio Allahova sudbina, kader. Da je mogo biti drugačije, ne bi ja ni ukru. Kaže, dobro, i mi ćemo tebi osjeći ruku Allahovim kader. To je gospodarstvo, druga skupina. Treća skupina je ibadet. A to je da svaki vid ibadeta mora da biti dat isključivo Allahu Đelešanu ga činiti. Da se Allahu Đelešanu učini. I zato recimo, i to direktno, jer ovdje ovaj, ovo Allahovo pravo ljudi čine širke na dva načina. Prvi način je da uzmu posrednika. Znači, prvi način je da oni uzmu, ljudi uzmu posrednika Sam, recimo, mušici u Mekiji su govorili, Lana pudu vam ilali u Karibuna ili Allah izrhu. Mi te kipove ne obožavamo, nego hoćemo da nas oni približe Allah, da se zauzmu pri nas. Znači, nećemo da molimo Allaha direktno, nego njih ćemo pa da oni zamole Allaha za nas. To je što i to spada u vid velikog širka koje Allah ne prihvata. Nikakav vid posebno. To je prva greška. Druga greška je da ibadet uputuje nekom drugom. Mako taj bio, makar se radilo o meleku ili poslaniku. Dobro. Tako isto sa turbetima. Ljudi turbetima i badet koji je isključivo Allah Želešanu prepisuju tim ljudima, nekada direktno ovako, a nekada smatru ih posrednicima. Najveći vam primjer. Ljudi su krenuli na more. E, prolazi gore kod turbeta i prije su zaboravili staviti u turbe za put. Jer ljudi stavljaju tu dugme pare da bi imali sreće na putu da im zaštiti zlo. To je gore od zapisa na Maeriji. Očiti šir. Drugo. Hele, mani zaboravaju. Kad su se vraćali, kaže žena, hajmo sad stavi. Kaže nije čovjek, što ćemo sad staviti? Sad smo došli, i gotovo, ne, ne potrebno. Prvo ću. A rođe ti kažem, s kakvim ubjeđenjem ljudi to rade da ih taj neko štiti ili slično to, ja? nije dozvoljeno zato što postoji drugi način na milion kako možemo mi dati sadako za potrebe islamske zajednice. Svi plaćamo članu, ja plaćam članu na islamske zajednice. I ako imam neki viška para, recimo neki projekat se radi ovdje, radi se centar džamija, ima Sergija, ima Na kraju može odnijeti direktno blagajniku, reći donacija za to i gotovo. Znači ovdje isto, na taj jedan način koji je opasan, gdje se radi o ibadetima sve tešno. O ibadetima se radi, i to je jako opasno, putem posredništva ili putem i direktno. Uglavnom, ovo je isključivo Allahovo pravo. I četvrto, imamo Allahova imena i osobine. Imena i osobine, njih nije dozvoljeno pripisivati bilo kome, slično. Između ostalog je Allahovo ime da on jedini zna gajba. A gajb to je ono sve ono što mi ne možemo dokučiti našim čulima. Mirisom, ne znam, okusom, vidom, sluhom i tako dalje. Dodirom. Tuga me nekad uhvati kad vidim neke islamske mislioce, zaista, koji zbog toga što ljudi žive u 21. vijeku misli da ove stvari nisu potrebne. Ove stvari, bez obzira koliko tehnika i tehnologija bila razvijena, ove stvari ostaju da ljudi moraju ispraviti kod sebe ovakva vjerovanja. Kako će čovjek, mislim to da, da čovjek drugi, da nešto zna, da, da on zna neki gajb, da ovo, poslanik Hasanem je bio najodabranije stvorenje Allahovo i kaže, Allah Đelešanu mu poručuje u ajetu da kaže, reci, kad bi ja znao gajb, leste hrtu min al hajr, ja bi sebi svako dobro pribavio kad bi znao šta će sutra biti. U omame se su i nikad me nijedno zlo ne bi snašlo. Izbjegao bi, ali ni poslanik sa sredom nije znao to. Kad bi, da je mogao predvidjeti događaje, da je mogao vidjeti događaje unaprijed, napravio bi planove da uzme samo ono što valja od događaja, a izbjegne ono što ne valja. Međutim, nije mogao. Pa na kraj krajeva u bici na uhodu pogibe 70-a sahaba. Među njima je njegov amidža, Hamza. Da je znao poslanik sa sredom će biti takav gubitelj, preduzao bi neke korake